Welcome po sa inyo lahat. Welcome po sa mga online viewers natin. Alata ako para walang gustong maupo rito. Ano bang problema? Ha? Natatakot kayo ma-illustrate? Ganun bang ang <laughs> dahilan? <laughs> anyway, so, nailang tuloy ako. Ba't walang tao rito? <laughs> Well, gusto kong pasalamatan ang ating mga tech team, sila Suzette and everyone else kasi medyo mas maliwanag na yung <laughs> ating picture. <laughs> mas ano, na, nakikita na. So, Better Heart Pawn series natin sa buwan na ito. At uh, sorry po, walang kinalaman sa love life to. Ah. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Okay? Yung uh, Better Heart na tutukoy ko po rito, walang iba kundi yung pagbabago na nais ng Panginoon na gawin sa buhay po natin. Amen? Gusto niya magkaroon tayo ng better heart at yun ay walang kinalaman dun sa parang better version natin na iniisip, you know, parang 2.0. Yun ay may kinalaman sa restoration ng image of God sa buhay natin. At siyang uh, proyekto ng Panginoon. Hindi natin to proyekto. Hindi, to, hindi nabibili sa, sa Shopee o saan man. Ang better heart. Yan ay kaloob ng Diyos. Bunga ng pagkilos niya sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, yan ang ating pinag-uusapan sa buwan na ito. At sana po bawat isa po sa atin ay makita natin kung gaano kahalaga ito sa buhay natin bilang pagtugon natin sa tawag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen? So, wala naman pong perfectong tao rito, no? Taas sa kamay kung may perfecto para medyo, ano, pauwi na namin kayo kasi hindi nyo na kailangan itong <laughs> sermon na ito. Pero para sa ating lahat yan, tayong lahat, kailangan natin, pati ako, kailangan natin magkaroon ng better heart, para bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. No? Last Sunday, inumpisahan natin itong usapin na ito. At uh, inulit ko sa inyo na kailangan uh, magkaroon tayo ng pag-amin na hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kailangan tayo magkaroon ng kababaan ng loob, di ba? Amen? At uh, kailangan magkaroon tayo ng pagkauhaw para sa katuwidan na nagmumula sa Diyos. Hindi yung sarili nating katuwidan. Yung galing kay Lord. Amen? So manalangin tayo habang pinagpapatuloy nga natin itong usapin na ito. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa bawat isang naririto. Kalooban mo, Panginoon, na kami ay baguhin, kami ay i-transform para maging katulad kami o kalarawan kami ni Kristo Jesus uh, sa araw-araw ng buhay. At salamat sa paalaala mo sa amin na hindi namin kayang gawin ito sa aming sariling pagsusumikap, sa sarili naming uh, paggawa, kundi ito ay bunga ng pagkilos at paggawa ng Banal na Espiritu sa mga puso namin upang kami ay uh, baguhin at maging ayon sa kalooban mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ito ang nais mong gawin at kami ay merong uh, katatagan sa puso namin na uh, itong bagay na inumpisahan mo, Panginoon, ay tatapusin mo rin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaya habang kami nabubuhay sa mundo, Panginoon, nawa tulungan mo kami na laging magpakumbaba, laging uh, uh, magtiwala sa iyo, at uh, laging uh, sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin ngayon at sa pagpapatuloy ng aming usapin tungkol dito, Gabayan mo po kami at gabayan mo rin ako para sa pagpapaliwanag ko ng salita ng Diyos nawa ang marinig ng bawat isa ay ang tinig mo na nangungusap sa kanilang mga puso. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At lahat po tayo sumang-ayon ng Amen, right? Amen. Purihin ang Panginoon. So, ang aking nais tanungin bilang pag-umpisa dito sa ating uh, pag-uusapan sa magang ito bakit ba kailangan natin ito? Bakit ba natin kailangan ang tinatawag nating better heart sa buhay natin? Minsan hindi natin siguro naiintindihan yan. Makakakala natin, oh, isa na naman yan sa mga gimmick ni Pastor. Meron na naman <laughs> siyang binabanggit dito, isang termino na, okay, better heart, maganda yung tunog, Valentine's. <laughs> okay. Pero kung hindi natin naunawaan yan, kung hindi mo naintindihan, bakit kailangan ba yan, siguro isipin mo parang, sige, basta, dito lang naman ako sa church eh. Basta dumadalo naman ako, kikinig naman ako akong sermon, uwi ako. Hindi mo nakikita yung tunay na pangangailangan sa buhay mo. Alam nyo, hindi mo gagawin ng isang bagay kung hindi mo naintindihan na kailangan mo talaga yun. Eh. Amen? Di ba? Pansin nyo, pag nagpatingin sa doktor ang isang mga, sino ba mga senior dito? Pag nagpatingin sa doktor at sinabi sa iyo na, oh, ang taas ng kolesterol mo, kailangan mag-reduce. Aba, talagang kailangan. mag reduce ka na talaga, di ba? Kasi na, namulat ka eh, no? na-realize mo, oy, kailangan ko pala mag-ayos ng pagkain kasi baka mamaya matigok ako ng maaga. Kailangan ako mag-jeta na, di ba? Amen ba? At lahat na nag-jeta, magsabi ng amen. Amen, amen. Okay, <laughs> so purihin ang Panginoon. Ngayon, pagdating sa pagkakaroon ng pinag-uusapan natin, better heart, kailangan ko ba talaga yan? At talaga man totoo ba yan na ito yung isang bagay na kung wala ako nito ay walang mangyayari? Well, totoo yun. Kaya sa isang ano lang, pangungusap, ang sagot ko dyan, tanging ang better heart lamang talaga ang tunay na malaya o tunay na bibigyan tayo ng kalayaan para magawa at matupad ang kalooban ng Diyos. Kung wala tayong better heart, talagang sa totoo lang, trying hard tayo. Marami tayong gustong gawin para sa Diyos pero mafo-frustrate tayo palagi. Pero sa biyaya ng Diyos, kapag ang naging pag-iisip natin, Lord, Unless baguhin mo yung puso ko, hindi ko kayang gawin yung pinagagawa mo. Pag dumating ka doon sa ganung klaseng punto ng, ika nga, sa Ingles eh, desperation. Yung desperate ka na, parang, Lord, hindi ko kaya. At yung mga ilan sa inyo rito, baka naranasan nyo na yan. Yung nagsusumikap ka magbago pero hindi mo magawa. Meron po ba rito gano'n? Di ba? Yung lagi ka nagkakamali, lagi ka nag, nagkakasala pa rin, lagi, lagi nagiging ano yung mga diskarte mo sa buhay. Pag napunta ka na sa ganung sitwasyon at namulat na yung kaisipan mo na, teka muna, kailangan ko talaga ang Panginoon. Ah. Kailangan ko na siya ang kumilo sa buhay ko. Well, sa totoo lang, hindi magkakaroon ng, ng uh, oh, welcome po, welcome. Sige po, maghanap kayo ng upuan nyo. Yan, ay, ay, salamat, meron ng mga naupo sa harapan. Praise the Lord. Okay, kanina kasi walang gustong maupo dito. Oh, Nay, okay ka lang ba, Nay? Taho, gusto mo ng taho? Okay. Wala tayong taho dito, pero malay mo, baka may magtinda ng taho dyan sa labas. Ano ba yung sinasabi ko? Wala tuloy ako. <laughs> Ayan nga, kasi pag hindi ka desperado, hindi magkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng buhay mo eh. Tingnan mo isang mananampalataya na hindi niya naiintindihan ang tunay niyang pangangailangan. Ano lang siya, eh, ano sabi ni ano kanina ni Maria, nonchalant. Yun ang term ng mga kabataan eh. Para cool ka lang. You know? Hindi, hindi mo masyadong iniintindi yung Christian life mo. Wala lang, di ba? Pa-church-church ka lang, di ba? Kasi mo naiintindihan ko na talaga yung tunay na kalagayan eh. Ano talaga yung tunay sitwasyon? So, hindi ka desperado. Pag desperado ka kasi, Lord, kailangan ko talagang iano mo yung sarili mo eh. Di ba? Meron akong kakilala dito. Talaga ngayon, nagja-jogging na ngayon sa Southwood. So, hindi ko na babanggitin kung sino yung pangalan mo. Pero nagja-jogging na ngayon. Ba, ilang taon din nagja-jogging. Kain lang na kain. Pero ngayon, nagja-jogging na. Bakit kaya? Ba, siguro may na-discover eh. <laughs> Di ba? Baka ano nagpa-check up eh. Oh, pag hindi mo inayos ang buhay mo, ha? <laughs> Delikado ka. O, oh, jogging na ngayon, di ba? Pag alam mo na kailangan mo isang bagay, aayusin mo yung direksyon ng buhay mo. At ah, sasabihin mo, Lord, kailangan kita. Ayoko nang mamuhay ng parang papetiks-petiks lang ako sa Christian life ko. So gusto ko maintindihan natin yan. Na yung better heart na pinag-uusapan natin, yan lang talaga magbibigay sa inyo ng tunay na kalayaan. Now, pag pinag-uusapan ng kalayaan, itong problema natin. Madalas kasi ibang pagkaunawa ng mga tao sa pagiging malaya. Okay? Sa pananaw ng mga tao, ibig sabihin ng malaya ka, pwede kong gawin ang gusto ko kahit kailan. At wala makakapagsabi sa akin kung ano ang tama at mali. Basta bahala kayo sa buhay nyo, gagawin ko yung gusto kong gawin. Yan ang version ng mundo eh. Pagdating sa kalayaan eh. Malaya ako, gagawin ko yung gusto ko. Huwag niyo akong pakialaman. Actually, hindi yan kalayaan. Yan ay isang uri ng pagiging alipin. Alipin ng mga gusto mo. Alipin ng mga ninanais mo. Kasi, alam, bakit natin sinasabing alipin ka? Kasi hindi mo magawa yung pinagagawa ni Lord sa buhay mo eh. Tapos ang nagiging dahilan mo, eh, ano, hindi ba, di ko mapigilan eh. O kaya sasabihin ng isang tao na, hindi, mawawala rin yan, ayusin ko yan, yung, yung bisyo na yan, o yung kuno ano man yan, kaya ko naman ipigil eh, wag lang muna ngayon. <laughs> Kaya ko naman itigil yan, wag lang ngayon, di ba? Ganun sabi ng mga tao. So totoo lang, alipin sila. Hindi sila makahindi. Hindi lang naman yung mga bisyo. Yung mga pagiging parang masungit. May kilala kayo masungit? Taas sa kamay, may kilala ako masungit. Baka titingin sa kaliwat kanan. Sabi, may kilala ako masungit. Tapos pag tinanong mo siya, ba't ka masungit? Eh, ganyan ako talaga eh. ah, <laughs> ganun. Hindi mo ma, hindi, hindi ka pwede maging mapayapang tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ba pwede, hindi ka ba pwede maging mapayapa at kalma? Eh wala ako magagawa, lumaki na akong ganyan. Ah, ibig mo sabihin, alipin ka. Ang tunay na kalayaan, mga kapatid, hindi yung gagawin ko kung gusto kong gawin. Mas malalim ang ibig sabihin ng kalayaan sa Bible. At yan ay walang kinalaman doon sa ganong klaseng parang, sige lang, gagawin mo lang kung ano gusto mong gawin. Ang tunay na kalayaan, yung pagsunod mo sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, nagagawa mo kung ano yung kalooban niya. Yung imbis na ikaw ay magtampo at magalit, at ano, natututo kang magpatawad. Natututo kang ano, magbigay sa ibang tao ng you know, karapat dapat na grasya din o biyaya rin. Malaya ka ba para gawin yun? So yun ang tunay na kalayaan eh. Amen? Now, pinalaga natin yung ganyang mga uri ng kalayaan, yung sinasabi ko kanina. Sige, basta gagawin ko yung gusto kong gawin. Basta gagalit pa tayo pag medyo may humahad lang sa atin, di po ba? May mga tao na pag pinipigilan ka, nagagalit, di ba? Kaya maraming taong galit sa pulis eh. <laughs> di ba? Kasi yung pulis, di ba? Nagdadrive ka, biglang hapupunta ah, sa gitna mo, di ba? Gagano nun. Ba, syempre, parang nagmamadali ka na nga eh, di ba? Kaya tuwan-tuwa yung mga tao na nawala ng pulis dyan sa may kanto, yung sa may, yung, ano ba yun, boundary ng San Pedro, Muntinlupa. Tuwan-tuwa mga tao dyan. No? Nawala yung pulis eh. <laughs> di ba? So kung kailan ka liliko, ligaw ka lang. Eh, bumalik ulit yung pulis, patay. Traffic na naman ulit, di ba? Ang ibig kong sabihin, mga tao, dahil sa maling pagkaintindi nila sa kalayaan, nagagalit sila. Mga kabataan, ganyan. Pag sinabi mo, uwi kayo maaga, kakainis naman, uwi pa ng maaga. Di ba? Gusto kong maglakwatse. Ba't yan umaga? No? Kaya ang pangarap ng mga kabataan, paglaki ko, pag may trabaho na ako, <laughs> aalis na ako sa bahay na to at uuwi ako kahit anong oras. <laughs> Now, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan, mga kapatid? Okay? Yun ba yung sinasabi ng mundo? O yung sinasabi ng Bible tungkol sa ating buhay sa Panginoon? Yun ang gusto kong maintindihan natin. Kasi ang kalayaan, kapag hindi naiintindihan ng tama, yan ang pwede makasira sa relasyon. Ilang tao ang nagsisira ang kanilang marriage kasi gusto ng isa, eh, mahal ko yung iba eh. Mahal ko yung kapitbahay ko eh. Bakit Mapipigilan mo ba ako? Di ba? O kaya sabihin niya, eh, dati gusto ko ganitong klase ng tao pero ngayon gusto ko yung pareho na kami. Yun know, parang, So, sari-sari yung mga tao ngayon eh. At uh, sa totoo lang, pag mali yung pagkaintindi mo sa kalayaan, yan ang sisira sa buhay mo. Yan ang sisira sa relasyon mo. Bakit may mga magkasama, mag-asawa na talaga nananatili magkasama kahit may mga problema? Kasi naiintindihan nila eh. Na walang kinalaman niya sa anong gusto mo, kung anong gusto ni Lord. Amen? Yung i-resolve natin yung ating mga hindi pagkakaintindihan. Yun ang kalooban ni Lord eh. Ano yung kalooban mo? Baala ka sa buhay mo, susuli kita sa nanay mo. Di ba? Yun ang kalooban mo. Di ba? Kalooban ni Lord, hindi. Ayusin natin to. Pag-usapan natin. Yun ang kalooban ni Lord. Di ba? So, kapag naiintindihan mo talaga ng tama, ano ibig sabihin ng kalayaan, doon mo rin makikita na, <laughs> Lord, hindi ko kaya to. Amen? Di ba? Sino sa inyo, subukan nyo na na meron kayong taong parang talagang parang krus sa, sa buhay mo. Yung parang hirap na hirap ka pakitunguhan. Huwag ka titingin sa kalawat kanan, taas lang. Meron, taas ang kamay. May kilala ako talaga, Lord, Diyos ko po, Panginoon, kunin mo na siya. Mga ganun tipong naiisip mo. Ha? O, alam ko lahat tayo meron ditong ganyan. Amen? Basta huwag lang kayo magtuturo sa kaliwat kanan kasi delikado buhay nyo. Baka mamay magalit pa <laughs> sa akin yung katabi nyo eh. Okay. Pero, di ba? Totoo ba yan? May mga tao na minsan parang hirap na hirap ka pa. Lord, paano ko ba ito pakikisamahan? Lord, paano ko ba ito kakausapin? Di ba? May mga tao na kinakausap mo ng mahinahon, high blood ang sagot sa iyo. Amen? Ano na-imagine mo? Gusto mo sakalin, di ba? Di ba? May mga ganong imagination <laughs> tayo, di ba? Kulit, ansa? Di ba? Ilan ng mga lumapit sa akin dito ng mga misis? Pastor, yung asawa ko. So ano gagawin natin sa asawa mo? Pastor, uh, i-born again mo na yung asawa ko. Puro manok ang iniintindi. Puro basketball. Hindi, hindi ako iniintindi. Well, kailangan natin ng better heart. Amen? Yun ang gusto kong maunawaan natin dito. No? So, sa Galatia, Isang maikling talata pero pag-aaralan natin to sa mga natitirang linggo na ito ng February. Okay? Uh, yung doon muna tayo sa verses 13 to 15 kasi ayoko mabulunan kayo eh. Ha? Pag binigay ko na agad, tinalakay na natin yung lahat ng ano, baka dami naman. So isa-isa lang. Amen? O, ano? Ano sa Bisaya yun yung konti-konti? Ha? Gamay? Gamay. Kasi sa Tagalog, ang gamay yung parang sanay ka eh, di ba? Gamay. Okay. Okay, so Gal uh, Galatia 5:13 to 15. Okay, ready na kayo. Basahin natin 'to ha. Ganito sabi doon, si Pablo, Apostol Pablo, nangungusap siya sa mga taga-Galatia. Sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Amen? So yan ang ating, uh, ano, yan ang pagtawag sa atin ng Diyos. Tinawag tayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang kalayaan ay hindi para gusto, gawin mo kung gusto mo. Ang kalayaan ay para gawin mo ang kalooban ng Diyos. At yan ay walang iba kundi yung pag-ibig sa kapwa. So, sabi nga ito susunod na talata, sapagkat ang buong katus- kautusan, lahat na nang nakasulat, lalo na sa lumang tipan, o kaya sa isip nyo siguro, baka Ten Commandments, lahat yan, kung isusuma mo yan, <laughs> well, ito ang ibig sabihin niyan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi ka gagawa ng masama kung pag iniibig mong kapwa. Tama? Hindi ka magnanakaw. Hindi ka mag-scam. Hindi ka mangungutang ng hindi nagbabayad. Di ba? Tutulong ka. Pag may nangangailangan, aalalayan mo. Di ba? Ganun ang, pag may pag-ibig ka, kaya sabi ni, ni, ni Pablo, pag sinuma-suma mo lahat na ng mga sinabi ng, ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, Tukol lahat yan sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Sinabi rin ni Kristo Jesus yan eh. Turo din ni Jesus yan. Nung may nagtanong sa kanya, ano bang pinakamalupit na utos? <laughs> Sabi ni Lord, simple lang. Mahalin mo si Lord ng buong pagkatao mo, as mahalin mo yung kapwa mo. <laughs> Parang sinama rin na lahat. Biro mo, buong, buong, buong lumang tipa, buong Old Testament, no? <laughs> sinabi, o oh, ito lahat yan, ibig sabihin yan. Mahalin mo Uh, doon tayo medyo nasusubukan, di po ba? Pero basahin natin susunod. Ngunit, kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop. <laughs> okay? Sakit ano ha? Alam mo si Pablo, diretso magsalita yan eh. Di ba? Pag kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo. At baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Sino kausap ni Pablo dito? mga masasamang tao sa kulungan, sa muntin lupa. Sino kausap niya? Mga tao, mga kriminal? Kausap niya mga Kristiyano. Amen? So kahit nakakilala ka sa Panginoon, kahit na tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, kung hindi ka magkakaroon ng tamang pagkaunawa, hindi nangangahulugan, Christian ka, mabait ka. Merong mga Christian na salbahe. Amen? May mga pastor, aray ko, na salbahe, na gumagawa ng mga masasamang bagay. Kausap ko yung mga kaibigan kong pastor dito sa San Pedro, nagkukwento sila, tukol sa isang pastor na nasa kulungan. Sabi ko, ano nangyari? Anong kaso? Rape. Pastor, rape? Diyos ko, papatawarin ako. Di ba? So huwag niyo sasabihin sa akin, kalo ko ba Christian siya? Oo nga, Christian. Mananampalataya. Gumagawa nga ng kalikuan. Hindi po automatic na nag-church kayo dito at magiging maayos na ang buhay ninyo. Gusto ng Panginoon na baguhin tayo. Amen? Pero kung hindi ka magkakaroon ng mababang kalooban, at uh, sinasabi mo, Lord, hindi ko kaya. Talagang, Lord, uh, na ako'y nauuhaw para sa iyong katuwidan. Wala mangyayari. Kasi hindi ka naman babaguhin ng Panginoon ng sapilitan. Amen? Sa so, tingin nyo ba, kakalad ka rin ka ni Lali ka dito, magbabago ka. Sa ito gusto mo, magbabago ka. Hmm? Hindi ka magbabago ng ganoon. Nasa surrender yan eh. Nasa ano yan, Lord, talagang ginawa ko na hindi ko kaya. Lord, I surrender. Kailangan kita Lord, i-arrange ko yung buhay ko para nakafocus ako sa araw-araw kasi kailangan kita. Amen? Sabihin nyo, kailangan kita. Di ba parang awit? Parang kan kanta yun, di ba? Di ba? Sige, kanta yung mga Gilbert. Kailangan kanta mo yan, di ba? Okay. So, pag, bakit kailangan natin ng better heart upang maranasan ang tunay na kalayaan para masunod talaga natin ang kalooban ng Diyos? May tatlong dahilan. Ready na po ba kayo? May ballpen po ba kayo? Okay? Papaliwanag ko sa inyo. Nay, dapat may sulat ka. Kaya mo bang memoryahin lahat yung sasabihin ko? <laughs> Tawa-tawa si nanay. Ano kayo sinasabi ni pastor? Hindi ko naiintindihan. Okay, tatlong dahilan. O, una, okay. Tanging ang better heart lamang talaga ang maaaring magtagumpay laban sa hilig ng laman. Now, medyo nag-alanganin ako nung, nung nilalagay ko yung hilig ng laman. Kasi pag alam mo, pag sinabi hilig ng laman, parang ano ba yun? Ano ibig sabihin? No? Parang masama agad eh, di ba? Ha? Parang sexual, di ba? Hilig ng laman. Pero papaliwanag ko sa inyo. Pero ganun kasi nakalagay sa Galatia chapter 5, uh, ah, verse 13, yung unang bahagi. Ganyan nakalagay doon eh. Sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Yun ang sabi sa translation natin sa Tagalog Bible. Hindi ako masyadong sangayon doon. Okay? Kasi yung hilig, medyo dagdag yon. No? Kasi ang ginamit talaga ni Pablo, laman. Pero kaya nilagyan ng hilig ng laman para maintindihan natin na hindi yung balat mo, hindi yung, di ba, <laughs> yung muscle mo. So nilagyan ng hilig para magkaroon ng, no, ng spiritual na kahulugan. Pero ah, paliwanag ko sa inyo to. Kasi ibig, ibig sabihin talaga ni, ano, ni Pablo dito, sabi niya, huwag niyo ninyong gamitin. Ibig sabihin, huwag dyan magmula ang mga diskarte at isip at plano at kung ano ng mga bagay sa buhay mo. Huwag manggaling doon. Uh, ah, kumbaga sa ano sa sa English yan eh home base o base of operation. Alam niyo sa gera kasi pag mayroong kasi yung, yung term na ginamit ni Pablo ginagamit sa gera. Pag ikaw ay lumulusob sa isang lugar, ang pinaka number one nilang layunin, okay, pag may military ano, uh, attack, kailangan magkaroon sila ng base of operation o home base. Kasi kailangan nila ng supply, kailangan nila ng, di ba? Hindi mo pwede lusob ng lusob, laban ng laban eh. Ang gagawin nila, lulusob sila, tapos pag medyo nasakop na nila yung isang lugar, maglalagay sila ng kampo para mapag, mapagpatuloy nila yung laban. Kasi pag lumalaban na sila, papasok na sila sa loob ng teritoryo ng kalaban, babalik-babalik sila sa kampo ah, para humingi ng ano bang plano, sa tingin nila sa general nila, anong gagawin natin, o ganyan, di ba? Tapos kukuha sila ng supply, o sige, tapos lalabas na naman sila, lalaban na naman sila. So meron silang tinatawag na kampo. So sabi ni Pablo, oh, yun ang ginamit niya sa Huwag niyong gamitin kampo yung laman. Ano ibig sabihin nun? Abay, ano laman. Okay? Sa Bible kasi, baka hindi nyo naintindihan, pag ang gustong sabihin nung sumusulat, nung ikaw na wala si Lord o hindi ka hindi ka kasali si Lord sa usapan, sarili mo lang diskarte, sarili mo lang isip, tawag doon laman. O sa English, self. Self, sarili. Okay? Pag sarili mo lang umiiral, yung diskarte mo, yung gusto mong gawin, yung nararamdaman mo, di ba? May mga tao ganyan. Ba't mo ginawa yun? Eh, nararamdaman ko eh. O feeling ko eh. <laughs> Di ba? Ba't mo siya sinapok? Eh, ko. Di ba? Basta may pumasok ko sa... <laughs> Di ba? So, ibig sabihin, pag yung sarili mo mong umiiral, yun yung parang pinaka-base of operation mo, yung sarili. Sabi ni Pablo, malaya ka kasi alam mo yung tayo tumanggap kay Kristo. Tinanggal ni Kristo, Jesus, yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Eh. Alam mo ba yun? Pinalaya ka ni Lord eh. Nung wala ka pa sa kay Kristo, alipin ka ng kasalanan eh. Kaya yun nga ang dahilan, bakit may mga tao nagsasabi, ewan ko ba, oh, hindi ko, ma- hindi ko matanggal ito eh, hindi ko maabago ito. E eh, yun talaga ang kalagayan ng isang tao wala sa Panginoon. Pero pag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo Jesus, pinapalaya ka eh. Hindi mo na kailangan gawin yung dati mong ginagawa. Pero pwede mo pa rin gawin. Amen? So, alimbawa, nung sinuko ang buhay ko sa Panginoon, tagal na yun, di ba? Ako'y 22 anyos. Galing ako sa, ano, sa mga iba, sari-sari mga ano, kalikuan, bisyo, inom, alak, di ba? Sari-sari. Uh, droga, nako, hindi ko na sa lilitanya sa inyo, panoorin nyo na lang sa 700 Club sa, sa, sa, ano, sa YouTube. Pero yung buhay ko nung madilim. Pero nung sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, unti-unti nagkaroon ng pagbabago nagsubok ako na uminom pero hindi ko na nagustuhan yung lasa. Parang ang pait na. Samantalang dati kung lumagok ako, tayo, sige, toma talaga. Pero binago ni Lord yun. Ngayon, oh, paglipas ng panahon, pag hindi ko pinagpatuloy yung paglakad ko sa Panginoon, pwede magkaroon ulit ako ng ano, ng pagnanasa, ng maglasing at gumawa ng mga bagay na mali. Hindi hindi ibig sabihin na hindi ako malaya, binabalikan ko lang. Kumbaga, parang yung mga mga taong pinalaya sa munti, tapos nahirapan sila umahat ng trabaho, amoy ko tayo, nagnanakaw na naman. Di ba? Nagets ba yan? So, ang buhay ng isang tao, sa totoo lang, wala siyang magagawa kung hindi dahil sa pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Pero sabi ni Pablo, o pinalaya kay ni Lord, ha? tinawag kayo para maging malaya. Ibig sabihin, ngayon na nakikristo Jesus ka na, gusto ni Lord na piliin mo na kung ano yung tama at hindi yung mali. So makabalik ako doon sa laman. Kasi ang laman, kadalasan iniisip natin na yun yung mga bagay na talagang lantarang masama. So, rape. Wow, masama talaga yan. Laman, di ba? Ito, rape. Pero alam nyo ba na sa Bible, minsan ang laman ay mukhang mabait. <laughs> Halimbawa, Ewan ko, nabasa nyo na sa, sa, sa gospel yan. Merong isang ano, pariseo. Nandun sila sa templo. Tapos merong isang taga-singil ng buwis, tax collector. Nandun siya sa labas. Yung pariseo nasa loob. Tapos sabi niya, Lord, buti na lang ha. Ako, lagi ako nagpe-pray. Lagi ako nagtatights. <laughs> Hindi ako tulad ng tax collector na yun. Talagang, di ba? Ako, angat ako sa kanya. Kasi lagi ako nag-church eh. Lagi ako nagbibigay na ikapo. Sabi niya ganun. Si Kristo nagkukwento nito. Tapos sabi niya, yung, yung tax collector naman, sa labas. Sabi ng tax collector, di man lang makatingala ng ulo. Sabi niya, Lord, hindi ko karapat dapat sa presensya mo. Hindi ko kaya po, Lord. Ano? So sabi ni Kristo, sino sa dalawa ang mas tinatanggap ni Lord? <laughs> yung tax collector. Hindi yung pariseo. Eh, wala namang ginagawa yung pariseo. Ah. Nagpe-pray, nagbibigay ng ikapo, nag-church. So bakit parang sabi ni Jesus, ang gusto ng Panginoon yung taong nagpapakumbaba. Kasi pwede kang gumagawa ng mga kabutihan ayon sa laman. Gets nyo ba yun? Pwede kang nag-church. Pastor, ah, present ako, nandun ako sa paborito kong silya. Amen? Sino si may mga paboritong silya rito? Di ba? Pagdating mo, parang automatic, eh, parang may GPS. Eh. Doon ka na agad uupo sa paborito mong upuan. Ah, di ba? Pero siguro, kung sisiya sa atin ang buhay natin, oo, nagsisimba ka, nag-church ka, baka nagbibigay ka pa ng offering, baka nagsiserve ka pa, pero sa totoo lang, malayo ang heart mo sa Panginoon. Pagdating sa ibang mga bagay, ikaw ang nasusunod. Alam niyo ako, matagal na ako nagmi-ministry. Alam niyo naman yun, di ba? Nakakilala ko sa Panginoon, 1982. Tapos nag-serve ako kay Lord. Mga ilang taon, talagang yung full time, siguro mga 1990, 1991. So bilangin niyo yun. Ilang taon na ako ngayon? 18? Hindi, 66 na ako, no? Sa Marso. Apakadali para sa akin magtiwala sa sarili lamang. Itong preaching, itong ginagawa ko, kahit nakapikit ako, kaya kong gawin ito. <laughs> Doon papasok ang pagiging self-righteous mo. Maraming mga bagay sa buhay mo kasi kaya mo, kabisado mo, magagawa mo ng sarili mo lang ng kalakasan. Kaya iba sa atin dito, hindi nag-umuusad yung buhay natin sa Panginoon kasi at sana, ano ang base of operation mo? Sarili mo lang eh. Wala mangyayari doon. Amen? So, sinasabi ni Pablo na madali natin gamitin ang kalaya, kalayaan para sundin ang hilig ng laman, ang hilig ng sarili, yung gusto mo lang. Kaya makikita mo, mga tao minsan, <clears throat> hirap sila na lumabas doon sa tinatawag na comfort zone. Hindi ko alam paano sa Tagalog ang comfort zone eh. Dito lang ako, Lord, ha? Ah. basta komportable lang ako dito. Huwag mo akong tatawagin sa mga mahihirap na bagay. <laughs> Huwag mo akong bibigyan dyan ng mga kailangan magsakripisyo ka. Ah. Gusto ko yung dito lang ako, yung enjoy lang ako, yung safe. <laughs> Di ba? Pag si Pastor Bong medyo nagse-sermon-sermon na yun tungkol sa paglilingkod, <laughs> takpan ng tenga. Huwag makinig. Baka mamaya, ma maantig pa yung puso ko, mag-serve ako kay Ayoko! Yan ang problema natin mga kapatid ang pwede lang magbigay ng tagumpay laban sa ganong klaseng tendency natin ay walang iba kundi ang pagbabago ng puso natin sa Panginoon. Amen? Natural sa atin na magtiwala sa sarili, hindi sa Diyos. Totoo yun. Lalo na sa mga bagay na akala natin, alam na natin. iba sa inyo rito, nagtatrabaho kayo, di ba? Tama? Abisado mo na yung trabaho. Pagising mo, dire-diretso ka na sa trabaho mo. Eh, hindi ka nga nagsasabing, Lord, kung wala ka, Panginoon, hindi ko po kayang gawin ang trabaho ko. Bagamat alam na alam ko, ilang taong ko nang ginagawa ito. Pero Lord, sinosurrender ko sa iyo yung aking gagawin. Kasi kung wala ka sa buhay ko, wala ako. Alam niyo, marami mga mananampalataya. <clears throat> hindi nila ginagawa yan. Gising, ligo, makeup, diretso na. <laughs> Di ba? Ganon din sa ibang area ng buhay. Every Sunday, bago ako pumunta dito, pag hindi ko talaga finokus yung sarili ko, kayang-kaya ko pumunta dito na sarili ko lang ng kalakasan at sariling karunungan. Actually, mapapansin nyo nga yun eh. May mga pagkakataon kasing ganun eh. Minsan nakalimutan ko talaga mag-pray ng, ano, ng gusto talaga, yung babad talaga sa Panginoon. Kaya minsan, kuno ano yung mga sinasabi ko sa sermon. <laughs> <laughs> Bigla sasabihin sa akin ng misis ko, alam mo parang hindi malinaw yung paliwanag mo kanina. <laughs> Sorry. Kasi nagre-rely ako sa sarili ko eh. Kesa kay Lord. Amen po ba? Ha? Sa tulong ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng better heart para mapagtagumpayan natin ang hilig ng laman o yung tinatawag nating sarili. Kung saan ka magaling, kung saan ka mahusay, kung saan ka sanay, doon ka madalas inaatake ng kaaway kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos doon. Iba yung sa mga area na kailangan mo talaga si Lord. Talaga naman nagpe ka, di ba? Alam mo, mayroong may sakit. Di ba? Hindi mo naman kaya pagalingin yun. Di ba? So, Lord, tulungan mo ako. Di ba? May sakit yung anak ko. O may sakit ako. Pero pag gumaling ka hindi ka na nagpe <laughs> Kasi akala mo, okay lang, kaya mo na i-sustain yung buhay mo eh. Hindi po totoo yun. Bawat hininga, Hinga po tayo. Exhale. Galing kay Lord yun. Hindi mo kayang gawin yun kundi dahil kay Lord. Amen? Kaya hilingin mo sa banal na Espiritu na bigyan ka ng better heart. Isuko mo sa kanya isang aspekto ng buhay mo na maaaring self-confident ka, na kayang-kaya mo. Lalo na yung mga professional dito. Yung mga magagaling o matatalino. Ha? Sino magagaling? Taas kamay. Magaling ako, Pastor. Wala? Wala, wala kang galing? Magaling sa pagkain. Sino magaling? Magaling lumamon. Okay. <laughs> okay, so pangalawa na. Tanging ang better heart lamang ang maaring maglingkod ng may pagpapakumbaba. Hindi mo mapipilit yan. Madaling maglingkod kay Lord. Pero madalas ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nang gagaling sa isang puso na binabago ng Diyos. Okay? Tingnan natin sinasabi sa Galatia 5.13 ulit. Sabi niya rito, ganito. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa diwa ng pag-ibig. Actually, very powerful yung salita ni Pablo dito. Kasi yung ginamit niya doon sa salita niya, no, ginamit niya yung maglingkod kayo, ang sinabi niya talaga doon, maging alipin kayo ng isa't isa. Iba yun eh. Yung maglingkod ako sa'yo, okay, fine. Lingkod lang pala eh, serve. Tapos maging alipin mo ko, teka muna, sundali lang, abuso yan ha. <laughs> Di ba? Magiging alipin mo na ako. Ano, lakpas na yata yan sa kaya ko. Amen? Kasi pag sinabi mo, alipin ka na, di ba? Kaya minsan mga tao nagagalit, di ba? Alipin mo ba ako dito? Alipin mo ako? Kasi, halimbawa, mag magluto ka para sa mga mahal mo sa buhay. Sino ba nagluluto dito sa bahay? O, oh, di ba? So, pagluluto mong ganon, mga anak mo, asawa mo. O, tapos, pagkatapos mong pakainin, sasabihin pa sa'yo, wala na ba ibang ulam? Ano sasabihin mo? Ano ako, alipin? Alipin niyo ako? Ha? Ha? Pwede ka mag-serve, pero yung maging alipin, ba, sobra na yan. Kasi ang tanging makagawa lang ng ganyang klaseng bagay ay yung taong binabago ni Kristo ang puso. Kasi ganun si Kristo eh. Nakita niyo naman si Kristo naglilingkod at sinasabi, Hoy ha, ah, umayos kayo ha. Ah. Tatlong taon lang ako dito sa lupa. Okay? Pagkatapos ito, mamatay ako sa krus. Ayusin yung buhay niyo ha. Hirap na hirap na ako maglingkod sa inyo. <laughs> Kita mo ba si Jesus na ganoon? Hindi. Ang kanyang paglilingkod ay punong-puno ng pag-ibig hanggang siya ay pumunta sa krus. Pero tayo hindi ganyan. Lahat tayo merong parang hangganan. Okay? Hindi madali, mag, hindi madali maglingkod sa kapwa eh. Diba? Minsan nga kapag naglilingkod na tayo, nagiging sandi pa to ng pride eh. O bakit ko sinasabi yun? Okay ganito. Naglilingkod ang isang tao sa tech o dito kumakanta. So okay, fine. Pag pinuri mo yan, pag sinabi mo, uy, ang galing mo. <tsk> Hindi, si Lord po yan, si Lord. Mm, hindi ah. Pero pag sinabi mo sa kanya, alam mo, wala ka sa tono ng isa, sa, sa ano ha? No? Wala ako sa tono, ha? Ha? Ha? Ano? Gagalit ka na ngayon, ma-offend ka na ngayon. Pag sinabi sa'yo ng leader mo, o nga pala, mag-report ka kasi hindi ko alam nangyari sa minister. May report pa? Ma- mahal ang oras ko, ha? <laughs> yung maglingkod kay Lord, oh, yes. Pero yung maglingkod ng may pag-ibig at pagpapakumbaba, hindi mo kaya yan. Si Lord lang ang gumagawa niyan. Amen po ba? Alam niyo, marami dito, mga professional na mga tao, kaya ako na, na ano ako, nabibigyan ako parang, Lord, salamat sa, sa Panginoon. Kasi yung mga yan, yung sa likod yun, ang mamahal ng sweldo niyan. Hindi natin kayang bayaran yung mga yan. Okay? Ito, ah, hindi eh, ko naman gusto pahiyain si brother, ano ah, si Brother George. Ayun, kita niyo na nyo nakaupo, Brother George. Huwag kang mapapahiya. Pero bigyan lang ng example. Mabait kasi yan eh. Si, si Brother George, minsan sasabihin kay Brother George, sira po yung aircon eh. No? Brother George, sira po yung pintuan. Pakinabukasan, nandun na si Brother George. No? Tapos, may dala ng tao. O, oh, ayusin mo yung aircon na, uh, sa pastor yun sila. Gugul Alam niyo bakit ako nagugulat? Consultant yan eh. Ang laki ng sweldo niyan. Hindi lang sinasabi sa akin, pero malaki sweldo niyan. <laughs> okay? Si Brother Raymond, minsan sabi ko, Brother Raymond, may itong problema na, ang bilis pa sa alas 4. Eh, businessman yan eh. Mataas na tao yan. Mataas na talaga, literal, mataas. Marami pa rito mga tao na sabi ko, wow, ang hirap yatang gawin yan. Yung magsasacrifice ka, yung mag-aalaga ka ng mga tao na minsan walang, walang, walang gratitude. <laughs> Mag, maglilid ka ng small group, na minsan hirap na hirap ka mag-organize, walang puro sinson, walang umaten. Di ba? Ang hirap eh. Huwag lingkod. Sa diwa ng pag-ibig, sa totoo lang. Pwede ako maglingkod, pero ayusin yung buhay niyo ha. Ang pwede lang talaga maglingkod ng mayroong sacrificial heart ay yung taong binabago ni Lord eh. Otherwise, naghahanap ka ng kapalit eh. Di ba? Pag medyo na, na ano ka lang, na-correct ka lang ng konti, tampo ka na eh. Di na ako atin sa RLCC. Bakit? Eh, sinabihan ako ni Pastor Bong na, ano, ganito, ganyan. Bakit? Binabayaran ba nila ako? Ha? Ha? Ha? Nilipat ako sa DVD at sa VCD. Doon ako mag-a-attend. Noon ako atin sa mas magandang church doon, malamig pa, nasa mall. Ba't ako atin ng RLCC? Si Pastor Bong, sasabihan ako na ganito. Bakit? Bayaran mo nga ako. Tingnan ko kung saan tayo pupunta. Hindi ko kaya kayang bayaran eh. Yung pastoral staff ko, minsan, nahihirapan ako makiusap talaga sa kanila. Alam ko may mga pamilya sila, meron sila. Pero minsan may mga taong kailangan ng pang ano ng atensyon. Ah, sister, pastor, pwede bang, eh pastor, tingnan natin yung schedule ha, ah, kasi may lakad kami. Kasi, okay, fine. The only way kasi na maglilingkod ka sa Panginoon ang bukal sa kalooban mo pag binabago ni Lord yung heart mo eh, at pinupuno niya ng pag-ibig. Amen? Sa ilang taon ko ng paglilingkod sa Panginoon, maraming pagkakataon na susubukan ako. May doctorate ako eh, alam niyo ba yun? Hindi ako nagmamalaki pero pag ikaw may doctorate, ano ba ibig sabihin nun? <laughs> eh, may mga pagkakataon sa buhay ko na parang, Lord, bakit ka? <laughs> Kailangan ko ang pagbabago ng Panginoon sa puso ko eh. Para manatili akong naglilingkod ng mid humility kahit minsan walang kapalit. Hindi eh, ko sinasabi ito para bida sarili ko. Mahirap. Amen? Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo to, hindi mo nakikita yan, kahit na yung paglilikod mo sa Panginoon, minsan akala mo okay na eh. Pero yung heart mo, hindi pa maayos eh. Okay? Nais ng Diyos na bigyan tayo ng better heart para makapaglingkod tayo ng tahimik at merong pagpapakumbaba kahit hindi tayo napapansin. Alam nyo, meron tayong mga tagapaglinis dito sa pamumuno ni Sister Pearlie. Ayan, yung grupo niya, sila Helen, yan. Minsan naabutan ko yan dito pag may pumupunta ako sa office. Kita ko, naka, nakasuot ng, ding, di ba? Parang, yun, linis sila ngayon, di ba? So, wala nakakapansin sa kanila. Pero pagdating ng Sunday, ang linis na ng lahat ng lugar. Salamat, Sister Pearlie. Di ba? Amen. Bahay nga pala namin kailan. Hindi, joke lang. <laughs> joke lang. Okay. Pag hindi nakapansin ang iyong paglilingkod, magpasalamat ka sa, sa Diyos Huwag mag-alala, huwag kang maghanap ng papuri sa iba. Hayaan mo silang purihin ka. Hindi ikaw ang magpuri sa sarili mo. Magkaroon ka ng accountability sa leaders mo. Pag sinabihan sa'yo na may meeting tayo, huwag kang bulong ng bulong. Puro meeting, puro meeting. Ang dami kong lalakarin. Magkaroon ka ng papakumbaba sa puso mo. Amen? Imagine mo, sa buong araw sisi, kung lahat ng tao, hindi papansin. Paano kung lahat ng tao dito, Pastor, ako po ay isang dalubhasang consultant sa mundong ito, pero anong kailangan mo? Wow, <laughs> takot ako doon. <laughs> Magkano bayad mo? <laughs> Kaya naka, talaga nakaka-bless. Eh. Nakakita ko ng mga servants sa RCC. Yung iba sa inyo, tinatawag na nila mag-serve. Di ba? Nararamdaman nyo na yan eh. Tapos sa isip mo, kaya, kaya kaya ako bayaran ng RCC. Sorry po, di ko kaya, kaya bayaran. Pero kailangan namin yung talento mo. Amen? Okay, sige. Pangatlo, panguli. Tanging ang better heart lamang ang maaring magpanatag ng mga relasyon. Lahat tayo may relasyon. Taas ang kamay. Meron kang mga relasyon. Ay, wala kay relasyon. Lord, tulungan mo naman itong mga taong ito. Walang karelasyon. Sabi, may mga tao sa paligid mo na nagmamalasakit ka. Amen? Taas ang kamay. May mga tao sa buhay ko, na nagkikare naman ako sa kanila. Kung katabi mo yung kinakare mo, magtaas ka ng kamay. Delikado buhay mo mo. Okay, Kira ko sa tao na yan. Okay. So anyway, ba't ko sinasabi na tanging better heart lang? So totoo lang, tayo, bawat isa sa atin dito, gusto nating minamahal tayo. Sino sa inyo gustong minamahal kayo? At gusto mo rin naman magmahal. O tayo sa kamay, gusto ko rin magmahal. Yung sinasabi kanina ni Marian na kailangan suot mo daw, eh, ano ba yung kulay, ano? Umaasa. Orange, oh, pag, pag maasa ka. Ganon? Wow. <laughs> Okay. Next week po, lahat tayo mag-orange, ha? Mga umaasa. Okay. Ito ang sabi sa Bible. Okay, basahin natin to ha, para maintindihan natin. Matatapos tayo rito. Eh. Sapagat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba? Tama. Pero itong sabi niya sa susunod na talata, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop. Mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Pag ang puso ng isang tao ay hindi binabago ni Kristo, nasisira yung kanyang mga relasyon. Kasi umiiral sarili. Amen? Ang ginagamit ni Pablo dito, salitang ano, mga panghayop, di ba? Kagatan at sakmalan. No? So, sabi mo sa katabi mo, gusto mo kagating kita, uh, sakmaling kita. Di ba? Salitang hayop yan, eh, di ba? Ibig sabihin nito, ang mga mananampalataya, magugulat kayo ha. Mga mananampalataya, nagkakagatan, nagsasakmalan. Maraming relasyon na minsan hindi, hindi lang tad sa church kasi nasa, nasa bahay eh. Okay? Pag nasa church, Sister Sheila, God bless you. Mm. Mm. mm, mm. Pero pag sakay doon sa sasakyan sa baba, ikaw talaga, damuho ka. Ha? Bakit nangyayari yun? Kasi hindi natin naiintindihan eh. Pag hindi binago ni Lord yung puso mo, ang iiral sarili mo. Minsan may mga lalaki na mahilig mambara ng asawa. Pag sinabi ng asawa niya, ano, honey, oh, ayan ka na naman, ayan ka na naman, ha? Hmm, tumahimik ka. Ayan, ako ang boss dito. Opo, sasabihin ko lang naman, bumili tayo siopaw. Siopaw na naman, puro ka siopaw. Bakit mayroong mga lalaking bara-bara? Kasi maraming kristyano, lalaki, ang hindi binabago ni Kristo dahil puro trabaho, puro kung ano-ano ginagawa pero hindi lumalakad sa Panginoon. Amen? Hindi lang malalaki. Oh, mahirap, baka gulpiin ako ng mga remix. Sama natin mga babae, sama na natin lahat. Okay? Tama ba? So, ito ang nagdudulot ng kaguluhan sa mga relasyon, mga kapatid. Pag meron ka sa buhay mo ngayon, pag medyo magugulong relasyon, sigurado yan, ang umiiral dyan, di banal na espiritu. Pag-uusapan pa natin yan sa susunod na linggo. Ha? Pag Holy Spirit ang umiiral sa relasyon mo, andun yung pagbibigayan, pagpapatawad, pagbibigay ng respeto, paggalang, pakikinig. Ayun ang makikita mo. Pag umiiral ang sarili, away, samahan ng loob, masasakit na salita, paghuhusga ng kapwa, kawalan ng respeto, pag may konting problema, nag-aalisa, naghihiwalayan. Pag gano'n na nangyayari, hindi yun Holy Spirit. Kasi pag Holy Spirit na sa gitna ng relasyon, andun yung, pag, nandun yung pag-uunawa, pag-iintindi, pakikinig. Ano nga ba yung sinasabi niyo po, Nay? Ganun. Pakinggan ko po. Hindi, ano sinasabi mo, Nay? Sorry po, ha? Ah. So, ang Diyos ang maaari magbigay sa atin ng better heart para magdulot tayo ng kapatanag, kapanatagan at kapayapaan sa ating mga relasyon. Sino sa inyo gusto nyo? Yung pag-uwi mo sa bahay, mapanatag ang loob mo at masarap umuwi. Sino gusto nyo gusto masarap umuwi? Di ba? Meron tayong mga kabataan dito, ayaw na umuwi. Lahat nasa bahay namin. Pag sinabi mo, uwi na kayo, Pastor, pwede ba mamaya na kami uuwi? Maglalaro kami ng games kami ng JI. Gala. Bakit tayo umuwi? Masarap umuwi ah. <laughs> yung pala, mayroong mga kaguluhan sa pamilya. Kaya ayaw umuwi. Ah, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Na ah. baka may iba sa inyong mga magulang dito. Yung anak ko, ayaw umuwi. Wala namang kaguluhan dito. <laughs> Pero pag umuwi yung anak mo, oh, saan ka galing? Ha? Border ka ba dito? Ha? Hugasan mo yung pinggan. No, maglinis ka, no? Kwarto mo ang gulo-gulo, 'di ba? So yung anak mo parang alis na ako sa barkada ko, doon na lang ako <laughs> pupunta. Wala kasi kapanatagan, puro tensyon. Pag, anam, namam, pag namumuhay ka sa laman, sa sarili mo, tensyonado lagi ang relasyon mo. Walang kapayapaan. Amen? Okay? So matuto magsalita ng mahinaon at mapayapa. Lalo na kapag may stress sa relasyon. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng better heart para magawa mo ito. Sino sa inyo may kausap kayo tapos unang pasok pa lang ang taas na agad, falseto na agad. May kilala ba kayo, no? Ha? Yung pag kinausap ka, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yan, pag sinagot mo lang, bakit ba? Ano problema? Mamaya kote, lahat kayo falseto na. Pero pag ikaw ay binabago ni Lord, tapos, lalapitan ka ng isang tao, Bakit? O ano ba ang problema natin? Saan ba tayo? Ano? Ano ba ang paliwanag mo yung nararamdaman mo? So ikaw, mahirap sumigaw na nag-iisa ka lang. Subukan mo makipag-away sa ayaw, makipag-away sa'yo. Di ba? Away tayo, sigawan tayo. Hindi, kalma ka lang. Ito kape, oh. Tsa, tsa, upo tayo. Hindi, gusto ko makipag-away. O, hindi, mamaya, upo ka mo. Ito, gusto mo ng ano, hamburger, hamburger, ha? Ewan ko kung maka, makapag-away pa sa inyo. Parang, oh, gusto ko makapag-away, pero ang sarap ng hamburger, ha? Honey, kainin muna natin to. Okay? So, pangulit, sabihin ko sa inyo, tanging ang um, better heart lamang talaga, ang tunay na malaya, tunay na bibigay sa atin ng kalayaan. Kaya, mga kapatid, gusto ko maintindihan niya atin yan. Kasi kung akala mo kaya mong baguhin ang sarili mo, nagkakamali ka. Hmm. Nay, tama yun. Si Lord lang talaga pwede magbago ng buhay natin at ang puso natin. Mag-surrender tayo kay Lord, magpakumbaba, sabihin natin, Lord, tulungan mo nga ako mag-focus sa'yo sa araw-araw kasi hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Amen? Tayo tayong lahat. Ayan. Andito ang mga professional natin. Malalaki sweldo nito. Okay. Salamat sa inyong paglilingkod. Manalangin tayo, Lord, uh, purihin ka, Panginoon. Salamat sa mga taong naririto na binabago mo. Thank you, Lord, sa maraming mga servant hearts dito. Nagsuserve na walang kapalit, hindi nagpapapansin, kundi talagang mayroong puso na nanggagaling kay Lord. Salamat, Panginoon. Nawa, baguhin mo kaming lahat. Patuloy mo kaming bigyan ng bagong puso na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa kapwa. Ito ang aming samo dalangin sa pangalan ng ni Jesus. Sabi tayo ng Amen? Sige po, magpuri tayo sa Panginoon.